Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Dindarların arasında görünən münaqişədir mövzumuz və biz söhbətə Rəsul Mirhəşimli ilə başlayırıq. Jurnalist Rəsul Mirhəşimli bu mövzularda ə, e, deyək ki, sayılan jurnalistlərdən də hər vaxtınız xeyir Rəsul bəy. Salam. Rəsul bəy ə, e, əvvəl xəbər gəldi ki, bilmirəm bu ə, e, münaqişənin tarixçəsini bu xəbərdənmi başlamaq olar? Ə, e, hər halda ə, xəbər gəldi ə, dövlət strukturlarından, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ə, bir ə, məlumat yaydı. Azərbaycanda ilahiyyatçı, yəni ə, belə deyək, böyük bir ə, e, izləyici ə, e, auditoriyası olan e, layihətçilərdən biridir. Hacı Şahin Həsənlinin ə, Həsənliyə qarşı terror hazırlandığı barədə məlumat yaydı. O MTN-in məlumatının ə, məlumatına görə Məşədi Dadaş məs məscidində terror hazırlanırdı və ə, iki Azərbaycan vətəndaşı ə, şübhəli şəxs qismində tutulub və onlar terror planlaşdırıblar, amma özlərindən asılı olmayan səbəblərdən onu reallaşdıra bilməyiblər. Bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatıdır. Və bunun ardınca da daha bir e, məlumat yayıldı. E, bu da e, şiyələri e, sosial şəbəkələrdə e, yayılan məlumatdır. Şiyələri e, silmək lazımdır yer üzündən belə bir e, fikirlər yayıldı. Yəni ölkədə bir məzhəb münaqişəsi varmı? E, niyə e, bu və yaxud hər hansı bir dindarın bir terror obyektinə çevrilməsi ehtimalını nə dərəcədə ağla batan hesab edirsiniz Rəsul bəy? Əslində ortada bir fakt var. Siz də dediyiniz kimi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumatda bu əksini tapıb. Məşəd Dadaş məsəlinin axundu Hacı Şahin Həsənliyə qarşı terror aktı hazırlamaqla bağlı məlumat yayılıb. Hacı Şahin Həsənli həmin aparılan o məsələ ilə bağlı, o işin, cinayət işi ilə bağlı aparılan istindaqa ifadə verib. Mən bildiyimə görə o şübhəli şəxs qismində saxlanılan 2 nəfər terroru necə həyata keçirəcəkləri haqqında da öz təsdiqlərini bildiriblər və deyiblər ki, bu niyyətləri olub. Bu məsələnin, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi səviyyəsində yayılan məlumatları Hı -hı. dərəcəsindədir. O ki qaldı Azərbaycanda məzhəblər arası münaqişənin olmasına. Mən hesab edirəm ki, məsələ əslində şişirdilib. Azərbaycanda ümumiyyətlə məsələlər arasında münaqişə tarixən olmayıb və bu gün də yoxdur. Amma hansı motivlərlə deyək ki, Məşəd Dadaş məscidində hər hansı bir terror aktının həyata keçirilməsi ə, e, düşünülsün ki, nədir ki motiv? Yəni ola bilsin ki, belə deyək, bu ola bilər ki, məsələnin bu şəkildə ortaya çıxa çıxmasında hər hansı bir kənar qüvvənin iştirakı var. Onun yenə istinaq müəyyənləşdirəcək. Bu istinaqın gedişində ola bilər üzə çıxacaq ki, bu konkret olaraq bu adamlar arxasında dayanan qüvvələr var ya yoxdur. Bu dayanan qüvvələr ölkənin daxilindədir yoxsa xaricdədir? Yəni bu haqqında mən məlumat vermək səlahiyyətim yoxdur, heç məlumatım da yoxdur. Hı -hı. Amma məsələ məzhəb səviyyəsində ola bilməz ona görə ki, indi konkret olaraq bu adamlar hansı İzmiyə məxsus deyə məxsus deyil, yenə o İzmanın nümayəndələrindən bəlkə kimsə dəvət olunacaq məsələni aydınlaşdırmaq üçün. Və din məsələni bu şəkildə qoymur. Çünki məzhəblər arasındakı münasibətlər mən dedim Azərbaycanda tənzimlənir və çox tolerantdır. Yəni mən bunu pafos olaraq demirəm. Doğrudan belədir və Azərbaycanda da heç bir halda məzhəblər arasında münaqişənin olduğu görüntüsü heç ortaya çıxmayıb və görünməyib də. Ən azından elə bu yaxın günlərdə şiyələrin belə deyək ki, keçirdiyi mərasim var. Məhərrəmli ilə bağlı Aşura mərasimləri keçirilir və heç kimdə rast gəlmədi ki, tutaq ki, nə qədər səhv təqdim olunsa belə, hər hansı bir əhlüsünnə cəmaatindən o şiə cəmaatına qarşı bir müdaxilə olsun, nəsə bir başqa meyil görünsün. Bu şəkildə ola bilməz. Yəni Azərbaycanda bu yoxdur və hesab edirəm ki, artıq bu məsələnin araşdırılıb ortalığa çıxarılması yenə hüquq müalicə orqanlarının işidir. Hı mhmm. -hı. Telefon xəttində təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıldır. Hər vaxtınız xeyir İlham bəy. Hər vaxt xeyir xanım. Və digər xəttdə e, e, Əbubəkir məscidinin imamı e, Hacı Qamət Süleymanovdur. Hər vaxtınız xeyir. Sağ olun. Və ə, Qamət bəy sizə sizin məscidə də terror aktının olması ə, e, faktı var 2008-ci ildə və bundan sonra məscid fəaliyyətini ə, e, hələ də bərpa etməyib, yəni o aktdan sonra məscid bağlandı və bu Sizin bax bu xəbərlərdə məş e, Məşədi Dadaş məscidində terror aktının hazırlanması barədə o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatından sizin keçirdiyiniz hisslər nədir? Siz nə düşündünüz bu barədə? Bismillahirrahmanirrahim. Təbii ki, bizi də narahat etdi bu hadisə, bu məlumat. Çünki indiyəcən belə bir e, hadisə olmayıb. Yəni, biz bilirik ki, bu müsəlmanlar indi Azərbaycanda həm bir tərəf bir səsinidir, bir səs şiyədir. Və e, indiyəcən belə bir müdaxilə olmayıb hansısa bir tərəfi, hansısa bir mənasiminə. Hı -hı. Bu qəribədir ümumiyyətlə. E, yəni ki, onlar həmçinin bu iki nəfərdir düz mən baxanda bilim düzdür. Tanımıram ancaq görmüşəm məscidin ətrafında hərdən. O bizim aramızda tanınım ruhu xəstə adam kimi. Yəni sizin məscidə gəlib gedən adam olub. Yox, bizim məscidə gəlməyib, yalma deyil, ancaq məscidin ətrafında hətta bu yaxınlarda onu görürdüm. Hərdən gəlib gedirdi, orada bir iki yer var məscidin Aha. ətrafında, yaxın bir yerdə. Hərdən mən maşınla keçəndə gördüm o şəxsi, o saqqalı olan. Aha. Ə, tutulandı adamın. E, lakin o bizim aramızda tanınıb, düzü adını da bilmirəm, ancaq ruhu xəstə kimi tanınıb bu adam. Aha. Mənə gəlir ki, yəni bu cür adam... Digər şəxsi isə ümumiyyətlə heç görməmişsiniz. Yox, bir şey heç tanımıram. E, ona görə mənə gəlir ki, o gedib elə, o qumbara da çölə deyir ki, gedib çölə dükandan almaq. Mənə gəlir ki, kimsə bunun arxasındadır, yəni kimsə onları göndərib ki, o seçiblər məhz o xəstə adamları. E, Bunun arxasında məli gəlir kimsə dayanıb. Və onlar da özləri də təkfir cəmaatına mənsub adamlar idi. Çünki e, normal adam, normal müsəlman, sələf əqidəsinə mənsub heç vaxt elə şey eləməz. Mən özür istəyirəm, yəqin ki, izaha ehtiyacımız olacaq, çünki məsələn mən bilmirəm təkfir cəmaatı nə deməkdir. Təkfir cəmaatı radikal ardı, dəstələrdir, kökləri müs müsəlman qardaşlardır. Aha. E, bunlar yəni müsəlmanları e, qanlarını halal görürlər, müsəlmanları kafir görürlər. Elə meçidimizə hücum da məhz o cür adamların yəni tərəfindən olub, adamların tərəfindən olub. Və mən özümə də neçə dəfə artıq suiqəst olub və ya bu artardı. Yəni, ə, e, sizin məscidə də 2008 İncildə hesab edirsiniz ki, o şəxslər ə, e, e, o fikirli adamlar, bəli, o, o cəmaata mənsub adamlar hücum etmiş. Və bunu istintaq təsdiqlədi mi, yoxsa istintaq tamam? İstintaq təsdiqlədi, əlbəttə, olan məhkəməsi oldu, olan Aha. ə, e, o dəstələr. E, burada bilirsiniz, sadəcə bunların təbii ki, kökləri müsəlman qardaşlardır. Yəni onlar da müsəlmandılar. Ə, onlar da müsəlmandır, sadəcə səhv tutublar başqa müsəlmanlara qarşı. Hı Aha. Rəsul bəy, bəlkə siz kömək eləyəsiz e, başa düşməyə. Bir müsəlman bir başqa müsəlmanı niyə e, hədəf alsın? Əslində məsələ belədir. Qamət bəyin də dediyindən aydın oldu. Yəni burada bir başqa məsələlər çıxdı ortalığa əslində dediyindən. Birinci Qamət bəy hesab eləyir ki, o tutulan adamlardan biri ruh xəstədir. Artıq bu hüquq məzur orqanlarının işidir ki, yenə onun o xəstəlik durumu ilə bağlı məhkəmə tibbi ekspertiza təyin olunsun və doğrudan da müəyyənləşsinlər ki, doğrudan bu adam ruhi xəstədir yoxsa normal insandır. İkincisi, Qamət Süleymanov hesab edir ki, bu adamlar yəni şəxsən tanınmasa belə təkfirçilərdir və kökü müsəlman qardaşlarına gedib çıxır. Azərbaycanda müsəlman qardaşlığı deyilən bir qurum yoxdur və bir hərəkət də yoxdur. Müsəlman qardaşlığı şərq ölkələrində fəaliyyət göstərir Müsbətlər hakimiyyətdə hə, olublar. Yenə yenə bu məsələni araşdırmalıdır həmin hüquq mühafizə orqanları ki, bu adamların arxasında doğrudan xarici qüvvələr var ya yoxdur. Yəni bu məsələdir. O təşviqçilər də Hacı Qamət Qamət Süleymanov məsələni qismən aydınlaşdırdı. Radikal dindarlardır və belə deyək, özləri kimi düşünməyən müsəlmanları heç müsəlman hesab eləmirlər və baxışlarında fərqlilik var, daha radikaldılar. <coughs> yəni müsəlmanlar eyni cür düşünərsə nə düşünməlidir? Onlar kimi düşünərsə nə düşünməlidir? Yəni fərq hardadır? Məsəl üçün Hacı Qamətlə o təkfirçilər arasındakı fərq nədir? Nəyi düşündüyünə görə deyək ki, Hacı Qaməti sevməsinlər. Onu elə Qamət Süleymanov özü cavablandırsa daha yaxşı olar. Çünki bunların arasında düşüncə fərqi varsa, gələ əvvəl bilək ki, Qamət Süleymanov hansı düşüncəni aşılamaq istəyir cəmiyyətdə, müsəlmanizmasını və təşvislər bundan fərqli nəyi görürlər? Qamət bəy, nə ediniz ki, sizi sevmədilər? Bilirsiniz, orada bir neçə səbəblər var. Aha. Ə, məsələn, cihad barədə mövqeyimiz. Məsələn? Yəni, onlar deyirlər ki, cihad eləmək lazımdır. Aha. O gedən hal-hazırda və ya bundan qabaq, bu hadisələrdən qabaq hətta gedən o müəyyən yerlərdə, ölkələrdə döyüş ə, e, bölgələrinə getmək lazımdır. Orada yəni, döyüşmək lazımdır. Bu, Azərbaycan ərazisində baş verən hadisə deyil? Ə, e, bəli, bəli. Həmçinin sonra həmçinin yəni qeyri-müsəlmanlara yəni, qeyri münasibət çox düşmən mövqeyi tutmaq, onların hər bir şeyini halal görmək, həmçinin ə, e, kim onların fikrində deyil, onların qanlanıb halal görmək, yəni Aha. yəni təkfir məsələlərini şişirtmək, həddi aşmaq, hətta o dərəcədə ki, kim onların fikrində deyil, onlar hamısı kafir deyil. Yəni istəyirlər ki, siz də onlar kimi qeyri-müsəlmanlara qarşı daha qəddar olasınız. E, təbii ki, onlar istəyirlər nəinki məndən, hamısından onu istəyirlər və kim razılaşmır onlarla, onlar onun qanlarını halal görürlər. Aha. Falan. Mən bilmirəm nə dərəcədə mümkün olardı o e, mövqeyi daşıyan adamların da efirdə danışması. Hər halda yerlərin bilsəydik bəlkə e, yəni e, hansısa çərçivələrdə o bu fikri də eşitmək istərdik. 050 aha. Bu, bu dəstələrin bəziləri burada təşkilat şəklində olmasa da, yəni cəmiyyətləri və s. qeydiyyatdan keçmək və s. lakin onlar xaricdə təşkilatçılıq şəkildə ə, e, fəaliyyət göstərirlər. Hə, indi özünüz də bilirsiniz ki, internetlə münasibət qururlar və s. o heç problem deyil. Məsələn, sizin sözünüzdən belə çıxır ki, misal üçün Mursi, e, Misirin keçmiş prezidenti, o da o fikirdə olanlardandır, eləmi? E, hə, bilirsiniz, Mursi e, ixvandır. Sadəcə təkfir cəmaatı ixvanlıqdan çıxan bir dəstədir. Yəni e, sadəcə radikal dəstəsidir, amma kök eynidir. Aha. A, yəni onlar Mursini də sevmirlər. Onlar Mursini də sevmirlər, çünki bu təkfirçilər Aha baxmayaraq Musi ilə müəyyən şeylərdə kökdə birləşirlər, ancaq onu da sevmirlər. Oh, vəziyyət düşündüyümüzdən daha mürəkkəbdir. İlham bəy, nə anlayırsınız bax bu mürəkkəb vəziyyətdə? Mən sizə dəvətimə hamını salamlayıram. Aha. Birinci rəsul bəyin yəni dediklərində çox böyük həqiqət sarkı Azərbaycan cəmiyyətində məhzəblər arası qarşı durma yoxdur və uzun müddətdir yoxdur belə bir şeylər. Ə, e, ən azı ə, e, 100 ildən çoxdur ki, belə bir şey yoxdur cəmiyyət içərisində yoxdur, amma məscidlər içərisində və Ramət bəyin də dediyi kimi ayrı-ayrı belə deyək ki, məscidə tez-tez gələnlərin arasında münasibətdə, polemikada bir gərginlik var. Bir-birini qəbul eləmirlər. Hərçənd ki, İmam Cafer Sabri'nin çok güzel bir hadisi var. O da değil ki e, neçe insan varsa Allah'a da o kadar yol var. Yani ki bu düşünce terzine göre hem İslam e, İslam'ı kabul ediyorsan hem de farklı düşünce terzine göre onu kafir ediyorsan bu düzgün değil ve burada radikallar emele gelir. Hemen radikal besteler de. yeri gələndə ayrı-ayrı fərdlərə qarşı onları kafir eləyib, e, belə elan eləyib, onlara qarşı terror eləyəndə biz deyirik ki, bunun təhlükəsi var və bu gətirib məzhəblər arası konfliktə gətirib çıxara bilər. Siz təsəvvür edin ki, sabahları <coughs> necə ki, vaxtı ilə Qamət bəyin məscidinə e, belə də ki, terror etmişlər, onun özünə terror etmək istəyirlər. Ergek nümayəndəsindən məhz e, Hacı Şahinə e, suiqəst olmaydı. Bu əks reaksiya doğuracaqdı və çalışacaqdılar ki, əks tərəfdən də kimsə qətlə yetirilsin və belə-belə belə-belə cəmiyyətdə bu təhlükəli həddə gəlib çata bilər. Bu mənada mən son günlər bir-iki <coughs> açıqlamamda, məktublərin informasiya vasitələrinin açıqlamamda demişəm ki, bu e, niyyəsi kiçik olsa da təhlükədir, bunun qarşısı alınmalıdır və mənə elə gəlir ki, hüquq mühafizə orqanları burada istəyir o adam ruhi xəstə olsun, istəyir başqa şəxs olsun, buna meyil eləyirsə, bunun qarşısı zamanında alırsa çox yaxşı. Ümumiyyətlə bu istiqamətdə din həssas bir sahə olduğuna görə, həssas bir mövzu olduğuna görə bu istiqamətdə hər hansı bir təhlükə işarətinin qarşısı zamanında alınmalıdır. Yoxsa böyüyə bilər. Çünki e, sırf mənəviyyatla bağlı olan məsələlərdir. E, çünki sırf insanların ən həssas nöqtələri ilə bağlı olan məsələdir. Bu məsələ genişlənsə xırda təhlükə böyüyə bilər və böyük zərərlər gətirə bilər. Ən azından iki versiya eşitmişik. Biri odur ki, münaqişə yoxdur, amma onu göstərmək e, cəhdi var. İkincisi odur ki, münaqişə var və onu ə, e, beşiyindəcə boğurlar. Yəni o təhlükəni beşiyindəcə boğurlar. İndi bunun hansını eləyir ə, e, və hansını ə, e, arxa, hansı cəhdin arxasında kim durur? Bax bu ə, bu da maraqlı sualdır. Xədicə xanım, olarmı? Bəli. Yəni ki, siz dediyiniz kimi ikisi də var, mövcuddur. Amma ikinci məsələ daimi var deyil, o birinci dediyiniz ki, onu şişirtmək məsələsi oradan qaynaqlanır. Bəzən o şişirdilmir, siyasi xarakterli ola bilər. Kiminsə qarşısında özünü yaxşı göstərmək, dünyəvi göstərmək və s. Bunlar ola bilər. Amma bu göstərişin özünə də səbəb yaradan addımlar olur. Yəni ki, bu həqiqətən də var. Sadəcə olaraq o məhz beşikdə boğulması məsələsi isə mən onun tərəfindəyim. Mən təəssüflənirəm ki, bu məsələ təkcə e, belə deyək də hüquq mühafizə orqanları səviyyəsində aparılır. Bu mütləq olmalıdır, amma eyni zamanda güclü maarifləndirmə işi olmalıdır. Və çox təəssüf ki, nə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, nə Din İşləri üzrə komitə bu sahədə kifayət dərəcədə təsir edəcək gücə malikdir və yaxud da ki, gücə malikdir. Bu işi bacarmırlar və ya etmirlər. Hər halda Qamət bəy, sizin dediklərinizdən belə anladıq ki, elə qüvvələr var ki, nə sizi sevirlər, nə də e, de kişiyə icmasına icmasında sayılıb seçilən adamlardan olan Hacı Şahini sevirlər. E, bəs sizin e, həmin o sizi sevməyənlərlə birgə e, mübarizə aparmaq imkanınız necə varmı? Siz e, birgə həmin adamları hansısa şəkildə zərərsizləşdirmək imkanına maliksinizmi? Bilirsiniz, bu radikallıq hər bir yolda var, hər bir dəstə də var. Radikal dəstələr ayrılır, dəstədən görürsünüz, sərt mövqeyə tuturlar. E, Mənə gəlir ki, bu ən böyük e, səbəblər, yəni axtarmaq lazımdır ki, o səbəb, hansı səbəbləri görə düşürlər o yollara. Təbii ki, salatsızlıq böyük səbəblərdən biridir. Böyük səbəblərdən biridir. Həmçinin imkansızlıq. Hə, Maarifləndirmə işi. Yəni sırf dini dini savadsızlıqdan gedir söhbət. Bəli, bəli, ə, e, təbii ki, dini savadsızlıqdan mən Bəs necə olur ki, o adamlar gəlirlər sizin ə, e, belə deyək, xutbələri dinləyirlər, amma saladlanmırlar. Onlar gəlmirlər bizə. Onlar bizi kafir görür. Onlar bizi qeyri-müsəlman görür. Onlar bizi namıza gəlmirlər. Onlar tamamilə ayrı-ayrı dəstələrdir, insanlardır. Sadəcə maarifləndirmək, gücləndirmək lazımdır. Xüsusən o məsələlərdə ki, o təkfirçilər o məsələləri düzgün başa düşməyiblər. Onu düzgün dini mövqeydən, düzgün mənbələrdən başa salmaq lazımdır. Biz bu işi görürük. Hələ məsciddə də əsas bu işi görürdük. Məhz birinci hədəf hələ bir məscid oldu. Çünki məscid bu işdə böyük marifləndirmə iş aparırdı. Və biz də görürük hal-hazırda. Yəni mənim çıxışlarım var internetdə. Məhz bu barədə danışıram. Görüşlərdə də məhz bu məsələləri araşdırıram, aydınlığa gətirirəm. Biz bu işi görürük. Belə bu, bilirsiniz, məhdud çərçivədədir. Yəni, bunu ancaq e, geniş çərçivədə eləmə, eləmək olsa, məsələn, e, ədəbiyyat bu məsələ barədə e, yazılsa, təbii ki, mənə gəlir ki, e, çox cavanlar azama, azmazlar öz fikirlərində. Aha. A, Rəsul bəy, siz necə görürsünüz vəziyyəti? Yəni, bu maarifçiliyin birgə aparın. Bir halda ki, yəni hə, bunun eyni qüvvə iki bir-birindən fərqli məzhəb e, nümayəndələrini hədəf alırsa, əgər buna inanırsınızsa, həqiqətən belədirsə. E, bunların birgə o elə qamət bəyin dediyi maarifçiliyi etmək imkanları varmı? Həm, Və ehtiyac varmı buna? Bayaq əlbəttə ki, ehtiyac var. Bayaq dediyim fikri Azərbaycanda məsələ arasında münaqişə olmayıb və heç indi də yoxdur. O fikri konkret misallarını əsaslandırıb. Aha. 19-cu əsrdə Mirzə Fətəli Axundov Babili təriqəti haqqında yazırdı. Mirzə Fətəli Axundovun o elmi publisistik məqalələrindən biri də Babili təriqəti idi. Və Axundov Babili təriqətini Azərbaycanda təhlükələrdən biri sayırdı. Heç mən 19-cu əsr demirəm, 20-ci əsrin sonuna da doğrudur demirəm. Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərində Babili təriqətinə mənsub kimisə tapmaq mümkün oldu, olmadı. Deməli, Azərbaycan cəmiyyəti, özünə yad olan, özünün qəbul eləyə bilmədiyi, öz içində əridə bilmədiyi o ənənələr var ki, onu öz arasında saxlamır və tezli sıradan çıxardır. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakı milyonçularının bəzilərini bəhayilərə aid eləyirdilər. Azərbaycanda bəhayilik yayılmadı. Azərbaycanın neçə illər, neçə əsrlərdir ki, tarixində, mənəviyyətində, mədəniyyətində yaşatdığı İslam dini iki məzhəbin qarşılıqlı şəkildə birgə yaş yaşadığı bir şəraitdə davam eləyir. Və bu məsələlər konkret olaraq artıq ortada bir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumatda ortalıqda bir konkret cinayət faktı var. Həmin o məsələni araşdırıb yenə deyirəm ortalığa qoymaq, üzə çıxartmaq hüquq mühafizə orqanlarının işidir, amma məzhəblərin bircə hərəkət etməsi üçün, maarifləndirməni bir yerdə aparması üçün heç bir əks argument yoxdur. Azərbaycanda Bakıda fəaliyyət göstərən məscidlərdən biri göy məscidlərindən tanıdığımız 20-ci əsrin əvvəllərində tikilib İttifaq məscidi adlanıb o tikiləndə. İttifaq məscidi məzhəblərin ittifaq nəzərdə tuturdu. Əjdər bəy Aşurbəyovun tikdiyi o məsciddə bu gün də əhl-sünnə və şiə cəmaəti bircə namaz qala bilir. Yəni insanları birləşdirən məscid var, məscid. var göy məscid odur və Azərbaycan yəni o tikim, tikiləndən onun missiyası olub, ittifaq məsəli kimi tikilib. Yəni bu sünni və şiə məsələlərinin ittifaqı olaraq nəzərdə tutulub bu missiyanı öz üzərinə götürsün və belə də davam eləyib. Bugün Bakıdakı məscidlərin heç birində sünni, əhli sünnə cəmaatının və şiənin bir yerdə namaz qılmaması üçün heç bir etiraz yoxdur, heç bir təpki də yoxdur. İstənilən məscidə getsəniz, həmin məscidlərdə o ənənə bu gün də davam eləyir. Yəni hər kəs şiə cəmaatın olan məsciddə adamlar yığışırsa, onun yanında əhl-i sünnə cəmaatı çox rahat namaz qılır. Məsələn, Qamət bəy, siz hansı məsciddə namaz qılırsınız indi? Mən düzü elə Əbu Bəkirdə olam çox vaxt, ancaq belə başqa hərdə məscidə belə ilahiyyət məscidinə gedim. Aha. Lakin Amma şiə məscidlərinə getmirsiniz məsələn. Bilirsiniz, bu sünnişə söhbəti yoxdur şiə məscidi. Məscid Allahın evidir. Aha. Sadəcə orada olanlar indi görürsüz şiə cəmaatı olanda bəzi məscidlər düzdür, indi biz deyirik, bəzi çox məscidlərdə problem yoxdur. Amma bütün məscidlərdə yox, bəzi məscidlərdə problem var. Məsələn, görürsünüz, e, bəzən sünni cəmaatından bəzi şey məscidlərdə elə qoymurlar namaz qılmağa. E, bir iki fakt var bu. Amma yəni Azərbaycanda əlhamdülillah bu problem yoxdur ümumi məscidlərdə. Yəni rahat yer namazı qılırsan. Yəni ə, e, siz misal üçün o elə Rəsul bəyin dediyi o ittifaq məscidinə gedib ə, e, namaz qıla bilərdiniz. Qıla bilərəm, qıla bilərəm. Lakin bilirsiniz, mənə gəlir ki, bu mübarizə ki var bu radikallıqla, hər məsəb öz içindəki olan radikallıqla mübarizə aparsa, o daha münasib olacaq. Aha. Yəni e, hesab edirsiniz ki, bu məsəblər ayrı-ayrılıqda mübarizə aparmalıdırlar içlərindəki bəli, hər radikal radikalları var. Hər məhzəbin öz radikalları var. Söhbətimizə daha bir e, iştirakçı qoşulur. Səməd Ağa Ağalarov, o da e, din, e, dindardır və dini araşdırmalarla məşğul olur. Hər vaxtınız xeyir Səməd Ağa. Xoş gördük. Və e, siz nə düşünürsünüz? Bax, bu Hacı Şahin Həsənliyə e, hüc hücum ə, e, barədə MT-nin yaydığı məlumat. Sizcə bu nəyə hesablanıb? Effekti nədir? Nədən qaynaqlanır? Bismillahirrahmanirrahim Allahın adıyla İlk öncə salamlayıram hacını və bildirmək istəyirəm ki bu Azərbaycanda baş vermiş ilk olay deyil e, Hacı Şahinə terakt hazırlayan dəstə bir vaxt Hacı Şeyh Qahmətin özünə qarşı da suiqət hazırlamışdı Hacı Qahmət də bunu deyirdi və onlar tək digər məzhəbləri yox eyni zamanda da Hacı Qahmətin özünü də müsəlman bilmirlər. Nəinki məzhəblərindən bilmirlər, ha? onlar müsəlman bilmirlər. Yəni siz də onlara görə müsəlman deyilsiniz? Xeyr, xeyr, biz də onlara görə müsəlman deyilik və hətta siz də. Məni qatmayın söhbətə. yəni, məsələ bu qədər şiddətlidir ki, xarici təsirlərin nəticəsində Azərbaycanda radikal bir qrup yaradılıb Yəqin Hacı Məhəmməd o ən çox əziyyət çəkən tərəflərdən biridir özüdür, özü bilir ki, onlar hansı düşüncə tərzinə malikdirlər və özlərindən başqa hər bir kəsi e, kafir və malını qanını özlərinə halal bilirlər. Və qəstəri Azərbaycanda xilafət yaratmaqdır. Və bax bu situasiya, yəni sizin e, fikrinizcə bu deyək, e, Milli Təhlükəsizlik Orqanının ə, e, xüsusi hazırladığı və ortaya yeni bir münaqişə ə, e, mövzusu atmaq üçün ə, e, yaratdığı söhbət ola bilməz. Milli Təhlükəsizlik Orqanlarına bu işdə təşəkkür etmək lazımdır. Onlar öz öhdələrinə düşən işin üstündən lazımı qədər gəldilər. Nə vaxtı həmsinin bir vaxtda Hacı Qamətə qarşı hazırlanmış bu planda onlar yaxşı işlədilər və lazımi qədər zərərsizləşdirmək işləri apardılar. Amma mən xatırlatmaq istəyirəm ki, 2008-ci ildə o məscidə ə, e, qumbara atılmaqdan sonra ə, e, bu məscid bağlanıb və ondan bəri də məscid fəaliyyət göstərmir. Bəlkə budur ə, e, deyək ki, planın gözlənilən nəticəsi. Əslində onların ə, məscid kimi bir problemləri yoxdur. Əgər Hacı Məhəmməd özü hal-hazırda eşidir məni, o bilir ki, onlar üçün Əbubəkir məscidi strateji mövqeyə daşınır və heç onlar Əbubəkir məscidindən məscid kimi də istifadə etməyi özlərinə təqdir etmirlər. Onlar yəni kim? Hansı ki, bu işləri törədirlər. Təkfir. Təkfirçilər bəli. Və amma ki, ə, kimə lazım idi o məscidin bağlanması və niyə məhəllədə bağlıdır məscid? Məsələ e, mən istəmirəm təfərrüatına varım. Onlar niyə bu fikrə düşdülər? onlar Hacı Qarmətun özünü zalimlərə və onların dilində desə tağutla iş birliyində suçluyurlar və onu qeyri-adil bilirlər, ədalətli bir şeyx bilmirlər. və işləri güclərdə internetdə baxa bilərsiniz. Şeyx Hacı Qamət haqqında iftira dolu videolar YouTube-da iftira dolu videolar yayıb paylamaqdan ibarətdir. Tək burada e, hədəf Azərbaycandakı Cəfəri məzhəbindən mənsub olan insanlar deyil. Aha. Amma yəni Qamət bəy bəlkə ə, e, siz ə, e, kömək edəsiniz ə, e, bu izaha. Yəni məscidin bağlanması sizcə o düşünülmüş bir planın nəticəsi idi, yoxsa ə, sadəcə belə gətirdi işlər? Ə, ola bilər əlaqəsi olsun. Çünki məscid bağlanandan sonra belə fikirli adamlar çoxaldı. Yəni radikallıq çoxaldı. Onda hesab edirsiniz ki, məscidi bağlayanlarla təkfirçilər arasında əlaqə var? E, xeyr, xeyr. Sadəcə məscid e, necə olmasa da qismən müəyyən qədər e, e, radikallara qarşı mübarizə e, və aydınlıq gətirirdi məsələlərə. İndi elə bir yeri yoxdur. Elə bir yeri yoxdur. Ona görə e, məscidin bağlanmağı əslinə səbəb oldu ki, radikallığın artmağına. Aha. Və onlar məscidən çox istifadə elədilər. O radikal qüvvələr onlar məscidin bağlanmandan çox istifadə elədilər. Məşəd Dadaş məscidinin də bağlanmasını gözləmək olarmı bax bu hadisədən sonra? Düşünmürəm, artıq təcrübədə var idi ki, şeyx daha doğru vurğuladı. Bəli, hanaq ki, o məscid fəaliyyət göstərirdi məscidin fəaliyyət göstərməyində daha çox insanlar e, sələf əqidəsində olan qardaşlarımız daha çox Əbubəkir məhsisinə gəlirdilər və orada da e, maarifləndirmə yoluna e, zərərsizləşdirmə işləri aparılırdı. İnsanları e, həmən o səhv yoldan döndürmə üçün Şeyh Qamətin böyük xidmətləri var idi və təcrübə göstərdi ki, məscidin bağlanmağı insanların daha az mariflənməyinə səbəb oldu və beləliklə körtəbili şəkildə radikal qruplaşmaların ətrafında cəmlənmələr getdi. Düşünmürəm ki, artıq Məşəddaş məscidinə bağlanma bir təhlükəsi var. Elə bir şey ola bilməz. Düşündüyüm budur. İndi qərarı dövlət verir. Bu da mənə görə, sizə görə fikirlər yoxdur. Amma təcrübə göstərdi ki, belə bir şey olmaz. Amma maraqlı bir situasiya yaranır. Son illərdə əsasən dindarların həbsin ilə bağlı ə, e, hüquq mühafizə strukturlarının məlumatları onların İsrail və yaxud Amerika hədəflərinə qarşı planlaşdırdığı terror ə, e, deyək ki, ssenariləri ilə e, dolu olurdu. Yəni o, o məzmunda olurdu. İndi isə dindarlar dindarlara qarşı, yəni ə, e, iki nəfər tutulur və ə, e, bu adamların tutulmasına səbəb başqa bir dindara deyək din adamına onların ə, hazırladığı bir deyək terror planı haqqında ssenari göstərilir. Bu göstərilir. İlham bəy sizin fikriniz getdikcə bu ə, e, bir ə, e, gərginlik mənbəyinə çevrilə bilərmi əslində ölkədə? Yəni ə, e, siz dediniz ki, bunun bu qarşısını alır, amma əslində əks ssenaridə ola bilərmi ki? Ə, bu siz dediyiniz birinci variant ki, var ki, vaxtilə İsrail və Amerika səfirliyi məsələləri o xaricdən gələn göstərişləridir. Xaricdən o dövrdə təkcə Azərbaycan ərazisində deyil, Azərbaycandan kənarda və müxtəlif qitələrdə də məhz Amerika-İsrail səfirliklərinə hücum planlaşdırılırdı. Bu, Azərbaycanın qaynaqlı... Bəzi hallarda o, o məlumatların, o senarilərin doğruluğu da şübhə altına alınırdı. Yox, ki, yəni ki, şübhə altına alınırdı. Ona görə... Yoxsa həqiqətdirmi, e, çətindir müəyyənləşdirmək? Bilirsiniz, müddətdədir. Məhkəmədə deyilir ki, bunlar bu nəzərdə tutmuşlar, bəziləri boynlarına alınır, bəziləri aldatdırırlar, tutaq ki, bəzilərini bayaq siz dediyiniz variant, yəni ki, e, sanki şişirtmə, kiminsə qarşısında hesabat ki, e, biz burada dünyəvi dövlətin qorucusuyuq və s. və bu elementlər var, amma e, heç nədən yaranmır bunlar. Bunlar məhz o göstərişlər olmuşdu, o istiqamətdə fəaliyyət olmuşdu səfirliklərə qarşı. Konkret həmən dövrdə başqa xarici dövlətlərdə hətta baş vermişdir bu məsələlər. O ki, qaldı sizin axırıncı dediyiniz ki, indi isə dindarları dindarlara qarşı qoymaq. İnanın, bunlar belə də cümhur mühafizə orqanlarının planları deyil. Əksinə, buradan yaranan gərginliyi yeri gələndə hüquq e, mühafizə orqanlarının <clears throat> öz əməliyyat oyunları var. Bunlardan maksimum istifadə edirlər ki, gərginlik və təhlükə aradan qalxsın. E, bir məsələni deyim ki, indi məscidin bağlanması deyirsiniz ki, məsələdə daş məsciddə bağlana bilərmi? dövlət e, məscidi bağlayan dövlət gördük ki, məscidi bağlamaq ziyan gətirir. Çünki bir şeydir ki, təşkil olunmuş, təşkilatlanmış formada bir yerdə nəzarət daha effektli olur. Nəinki səpələnmiş vəziyyətdə. Səpələnmiş vəziyyət olunda çox çətin olur. Təşkilatlanmamış formada olanda hərə e, e, gizlilik, arxa planda olan təhlükəli oyunlar nəzarətdən çıxa bilər. Ona görə də hesab edin ki, Məşəd Dadaş məscidi, və indən sonra digər məscidlərin bağlanması dövlətin özünə ziyan gətirə biləcəyindən bağlanmayacaq. Fatimə Zəhra məscidinin bağlanması ilə bağlı ə, e, bir plan ortaya qoyulanda və bu barədə qərar veriləndə İrandan bir, ə, e, bir neçə ə, e, Ayətullanın buna etirazı səsləndi və kifayət qədər kəskin şəkildə. Rəsul bəy ə, e, Hacı Şahinə terror planlamasına etiraz edəcək səs varmı İranda? Deyək ki, və bu bunu gözləmək olarmı? Ki İran da bu bu bu mübahisənin içinə girsin hansısa şəkildə. Məsələ ilə bağlı kimlər etiraz eləyəcəksə, yəqin ki, məlumatlarda yayılacaq. Mən, yəni açıq etiraz edəcəklər. Açıq, yəqin ki, etiraz eləyəcək. Çünki bir məsəl bağlananda əgər hər hansı bir dini lider onunla bağlı bəyanat verirsə, əgər bununla da bağlı hər hansı bir etiraz bildirmək istəsələr bildirəcəklər. Amma mən İlham bəyin də dediyi o fikrə qatılıram. Türkiyə bu ənənəni acı dərslərin yaşadı. O yerdə ki, din qadağan olunur, daha radikal qruplar ortalığa çıxır. Məsələn, mən bir şey vurğulamaq istəyirəm. Bu gün məzhəblər arasında biz münaqişənin güya olduğu haqqında informasiyaların yayıldığını deyirik. Hər iki məzhəbin təsdiq elədiyi səhih hədis var. Həzrət Peyğəmbərimiz buyurur ki, siz müsəlmanlarla dində qardaşsınız, yerdə qalan insanlarla insanlıqda qardaşsınız. Əgər Qamət Süleymanovun da dediyi kimi, o təkfir cəmaatı başqa dinləri yox, təkcə müsəlman, həm də müsəlmanları da kafir elan eləyirsə, artıq Peyğəmbərin hədisinə uymamaq məsələsi ortalığa çıxır. Deməli, Peyğəmbərin hədisinə də uymurlar. Bundan da başqa, Allah Quranda müsəlmanları şiyə və sünni olaraq tanıtmır. Quranda ayələrdən biri, mən sizi müsəlman olaraq tanıtdım, buyurub. Bu artıq insanların bir-birinə münasibətində, müsəlmanların dünya görüş fərqliliyində ortalığa çıxan məzhəbdir. Və hesab edirəm ki, bir çox hallarda da şirdilir. Çünki məzhəb ibadətin və fikrin üsullarını öyrədən bir elm yoludur. Hər hansı bir müsəlman bir ibadət qaydasında bilməli olduğunu öyrənmək istəyəndə məsəbə müraciət eləyir. Ümumi götürəndə bizim heç bir məsəb arasında belə böyük dəhşətli dərəcədə bir fərqlilik də yoxdur ki, Allaha iman gətirir, iman əsasları. Çünki Quranda göstərir və iman əsasları eynidir. Peyğəmbər iman gətirir, Quranı kərimə iman gətirir. Amma bu radikallığın aradan getməsi üçün mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda dini marifləndirmənin səviyyəsi artırılmalıdır. Konkret misal olaraq, bugün terror aktı əsas gətirilir ki, Əbu Bəkir məsələ bağlıdır. Şəhidlər camisi təmir adı ilə bağlıdır Mən bundan əvvəlki Türkiyə səfirinin din işləri müşaviri ilə söhbət eləyəndə o mənə məlumatı verdi ki, orada çox böyük təmirə də ehtiyac yoxdur. O təmir də bitib, həmin müşavirin bu ölkədən getməyindən də bir neçə il keçib o məsələ açılmır. Fatimə Zəhra Dövlət Başsanı sərəncamı ilə Başkəl İcra Hakimiyyətinin o tikintisini davam etdirmək üçün sərəncamla Başkəl İcra Hakimiyyətinə verilib və həmin məsələdə idarəçilik funksiyasını həyata keçirmək Qafqaz Müsəlman İdarəsinə verilib. O bina olaraq əvvəldən də tikilmişdi. O məscidin tikintisini başa çatdırıb müsəlmanların ixtiyarına vermək olar. Çünki bir imam cemaat cümə günləri elədiyi xutbə həm də onun dini təbliğatıdır. Qamət Süleymanovun təbliğatı tutaq ki, öz cəmaat arasında, ya bir başqa məqsədin təbliğatı öz cəmaat arasında, o insanların dini düşüncəsinin formalaşmasına, dini marifləndirilməsinin genişləndirilməsi səbəb olur ki, və bu şəkildə də o biz Türkiyənin yaşadığı ənənəni mən istəmirəm ki, Azərbaycan yaşasın. Çünki nə qədər ki bir məsələnin üzərinə gedib onu sıxışdırırlarsa, radikallıq o qədər də artacaq. Amma bir məsələ var ki, mən anladığım budur ki, ölkədə baş verənlərdən ə, e, dini təbliğatın aparılması üçün bu və ya digər şəkildə heç məscid də lazım deyilmiş. Bu dini təbliğat ə, e, internet üzərindən başqa yollarla aparılır. Yəni bu təkvirçilər də öz təbliğatını apara bilirlər, digərləri də təbliğatlarını apara bilirlər və ə, e, bu məsciddə və yaxud məsciddən kənarda baş verə bilir. Ə, haqlıyamı tə təəssüratımda Səməd ağa bəy? Çox-çox üzr istəyirəm. Sizə kimdir ki, təklifçilərin yığışmağa məscidi yoxdur. Bu gün onlar Müşfiq kəndində çox böyük e, icma şəklində formalaşıb fəaliyyət göstərirlər və məsciddə var. Məscidlər var olur. Bəli, bəli, Qahmet bəy e, eşidir məni yəqin ki və təsdiq edə bilər. İkinci məsələ budur ki, bir acı həqiqət var ki, bugün yer kürəsində eyni zamanda Azərbaycanın özündə də din üç dövlət tərəfindən motivasiya olunur, manipulyasiya olunur. Səudi Ərəbistanı, Türkiyə Cumhuriyyəti və İran. İndi motivasiya olunur, yoxsa manipulyasiya olunur? Hə, hər baxımdan, hər e, olayın içində də müxtəlif qüvvələr var da, hər hansı biri. Yəni din digər dövlətlərdə bu üç dövlətdən dövlətlərdən asılı şəkildədir əsrin əvvəllərində əgər baxır ki, digər ölkələrə din hakimiyyəti qurmuş bir şəhərlərdən biridirsə, Azərbaycandakı İslam alimlərinin digər ölkələrə keçərli fətvalar və keçərli sözləri var idisə, bugün o yoxdur. Bundan qabaq ki, bu proqramda qonaqlama da demişdim ki, dövlət bu barədə ölçü götürülməlidir və dini doktrina yaranmalıdır. Və Amma bu e, dövlətin dinə qarışması demək olmayacaq. Dövlətin dinə qarışması və ya dinin dövlətdən ayrı olması bu sözlü olan bir şeydir. Bu heç vaxt həqiqətini tapmayıb tapmayacağını. Yəni Amerikada belə bir nə? Rahat buraxmasını istəmirsiniz dövlətin sizi rahat buraxmasını. Yox, bilirsiniz, Hazret Peyğəmbərdən bir hədis vardır, kafir də olsa gərək hökumətimiz olsun. Məsələ burasındadır ki, bu bilim olmalıdır, bir, bir şey olmalıdır, nəzarət olmalıdır bu şeylərdə kimdir ki dövlətin nəzarəti olmasın? Əgər dövlətin nəzarəti olmasa, siz təsəvvür edin nə qədər e, səhv düşüncəyə malik təriqət şeyxləri, təriqət rəhbərləri, məzhəb liderləri var ölkədən xaricdə və bunların təsir dairəsi var. Bayaq Fatimə Zəhra məscidinə toxundunuz. Bunu bir mənalı şəkildə qəbul etmək lazımdır ki, din alimlərinin hansıların ki fətva hüquqları var, onların fətvaları sərhəd tanımır. Əqidənin sərhəddi yoxdur ki, dövlət əqidə dövlət deyil ki, bunun sərhəddi ola. Amma siz deyirsiniz dövlət doktrina yaratsın. Ona görə də bəs doktrina necə burada o deməkdir demək məqs məqsədim o deyil ki, əlində dubinkalı bir polis dəstəsi yaratsın. Aha. Məqsədim budur ki, din alimlərinin e, işləməsi üçün şərait yaratmalıdır və burada kifayət qədər dini elita yaranmalıdır. Hansı ki, onlar İslamın cəmiyyədə söz sahibləri kimi tanınmalıdır. Qamət bəy Səmədənov deyir ki, sizin tutalım, məscidiniz yoxdur, amma təkfirçilərin məscidi var. Bu necə olur? Belədir də, indi çox qəribədir. Belədir, vəziyyət belədir. Yəni siz də bilirdiniz ki, var. Təbii ki, indi bəzi məscidlər var məsələn, ola bilər, onlar çox yığışıqlar, fikirli insanlar, ancaq yenə deyirəm o siz deyirsiniz, məsələn, internetdə dərslərə qulaq asırlar və s. Məkkədən yerin heç, heç nə internet də vermir, o təsiri heç internet də vermir. Ə, o, o xütbənin təsirini heç bir internet vermir. Doğrudur. O gəlib məsciddə Allahın evində oturub qulaq asma, o özü tərbiyədir. Hı -hı. O məscidə gəlmək özü tərbiyədir. İnsan özü islah olur. Adı hələ o gəlişindən. O internetdə o islahı tam ala bilməyəcək. Ona görə məscidə yenə heç nə verə bilməz. Ona görə məscidlər olmalıdır, savadlı imamlar olmalıdır, savadlı alimlər olmalıdır. Bu məsələlərə aydınlığı gətirməlidir. Belə olsa, heç olmasa bilməyən o cavanlar azmısın və azmacaq. Dinləyicilər yazırlar, ə, e, imza qoymayıb bir dinləyici yazır ki, yahudilər də, xristianlar da, müsəlmanlar da Allaha inanır, çünki bütün səmavi kitablar Allah tərəfindən nazil olunub. Amma dindarlar bir bir-birini qırırlar. Yaxşı olardı ki, onlar dini gedib Krishnaçılara anlatsınlar. Çünki dünyada Allahı tanımayan tək onlardır. Kimsə başqa qüvvələri, din adamlarını başqa səmtə yönəldir. Onlar da bu fitvaya və uçuruma gedirlər. Allahın yaratdığını öldürmək günahdır. Axı, Allah qorusun. Belə yazır dinləyici. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır. Deyəsən səhərdən axşama dək təbliğ etdiyimiz tolerantlığımıza göz dəydi. Ancaq narahat olmağa dəyməz. Çünki dinimizin başında çox hörmətli Allah Allahşükür Paşazadə dayanır. Allah gözdən nəzərdən saxlasın. Belə yazır A, Zahid Qafqazlı Bərdədən. Mən şiə deyiləm, yazır Mərdəkəndən bir dinləyicimiz. Hacı Şahin mənim üçün qardaşdır. Cəmiyyətimizin bir çoxu nədənsə narazıdır. Həyatlarının bədbəxtliyini və ya narazılığının səbəbini biri qərbdə, biri şimalda, biri cənubda, biri iqtidarda, biri filan yerdə və s. görür. Cəmiyyətdəki narazılığın səbəblərini araşdırsaz, orada mömin, şiə, sünni, sələfi izi görür görməzsiniz. İndi əgər mömin şiə öldürülsə, bura cənnətmi olacaq və ya sünni mömini öldürsələr, bura cənnətmi olacaq? Belə sual verir dinləyici Mərdəkandan Əmirxan. Və ə, əslində ə, dinləyicinin sualındakı bir məqam var bu narazılığın səbəbləri. Ə, mənə mənə maraqlı gəlir ki, necə olur ki, bu hansısa deyək ki, qanundan kənar addımlara cəsarəti və yaxud imkanı çatan adamların narazı olacaq başqa səbəbləri yoxdurmu? Necə olur ki, bu narazılıq sırf ə, e, ə, e, din adamlarına qarşı yönəlir? Məsələn, ə, e, de ki, hicab qadağasında da eyni dərəcədə onların ə, etirazı səsləndi mi və yaxud ə, məscid bağlananda ə, elə ə, digər məscid və yaxud ə, e, və yaxud ölkədə başqa problemlər var, onlarla bağlı narazılıqların bildirirlərmi? Eşidirsinizmi bunu Səməd ağa bəy? Yəni narazı tərəf dindarlar Yəni söhbət o adamlardan gedir ki, onların ə, e, deyək ki, daha radikal mı deyək, daha ə, e, kəskin addımlar atmaq arzusu varmış. Belə görürük biz bu məlumatlardan. Bilirsiniz Xədicə xanım, əqidə və din tamam başqa üsul və qaydalarla ölçülür. Onun tələbləri, onun istəkləri də tamam başqa cür, tamam başqa qaydalarla formalaşır. Şeyx qulaq asır, səhvim olsa düzətsin. E, əqidə insanı bir saniyədə dünyanın ən yaxşı insanı və bir saniyədə dünyanın ən pis insanı edə bilər. Ona görə İmam Hüseynindən bir hədisi xatırlayıram. Deyir ki, insan əqidəsi üçün deyil, haqqı üçün yaşamalıdır. Mümkündür ki, malik olduğu əqidə səhv ola bilər. Daha yaxşı olar ki, insanlara doğrumu və yanlışı anlatsınlar və onlar heç bir əqidə öz özlüyündə də bugün dünyanın bütün batil əqidələri də olsa insanlara çatdırılan anı onunla kökündə yaxşılıq dayanır. Sonradan onları təhrif edirlər. Sonradan onlar təhriflərə uğrayır və insanlara təqdim olunub, təhrif olunub bu şəkildə. Daha yaxşı olar ki, insanları yaxşı və pisi ayıra bilsinlər, onda bütün bu problemlər həll olacaq. Aha. Və Qamət bəy, belə çıxır ki, həmin adamlar üçün ölkədə sizdən haqsız və yaxud Hacı Şahindən haqsız ə, başqa adam yoxdur. Yəni siz haqsızlığın və zülmün mücəssəməsisiniz ölkədə həmin adamlar üçün. Və yaxud bəlkə biz bilmirik, onlar başqa zülmlərə də etiraz edirlərmi? özlərinin zülm saydığı başqa şeylərə? Qamət bəy. Bilirsiniz, onlar <clears throat> onlar bəziləri xəstə insanlardır psixoloji cəhətdən və bəziləri də dini məl məlumatı çox zəif insanlardır. Və bunlar istifadə edirlər, müəyyən qüvvələr var. Şərt ölkənin daxilində olsun. Xaricdən idarə olunur. Yəni, hesab edirsiniz, xaricdən idarə olunurlar. Necə? Hesab edirsiniz, xaricdən idarə olunurlar. Bəli, ola bilir sadəcə ölkənin içində müəyyən qədər narahatçılıq e, yaratmaq üçün onlardan istifadə edirlər. Və salam. Yəni, təbii ki, mən və ya başqaları, məsələn, onların düşmənləri, çünki e, biz qabaqda, məsələn, e, gedənlər olan fikrinə razı olmuyor, razı deyilik deyə, ona görə onlar e, ən böyük problemi bizdə görürlər birinci və elə fikirləşirlər ki, yəni bizə toxunsalar, gör ki, problem aradan gedəcək. Bu özü e, açıq aydın dəlildir ki, onlar xəstə insanlardır yəni. Və salam. Ə, sizin fikrinizcə necədir İlhan bəy? Sizcə ə, e, psixiatr problemi həll edə biləcək yoxsa daha ə, e, başqa metodlara ehtiyac var? Yəni, digər ki, o sual ki, var ki, ölkədəki zülm və haqsızlığa görə e, kimi qamət bəyi və yaxud da kimsə təqsizliyini, yox. Əksinə, ölkədəki zülm və haqsızlıq varsa, mövcuddursa və kiminsə, kimsə onu öz həyatında hiss eləyirsə, o, əksinə o e, dinə meyilliyi artır, məscidə meyilliyi artır və e, Allaha tapınır və e, orada da birdenbire hamını <clears throat> yaxşı qarşılanmır. Nə mənada yaxşı? Orada da o radikal gruplar yeri gelende çok əziyyət çəkmiş insanları öz tərəflərini çəkməyə bacarırlar, maddiyyətlə və s. ve s. radikal gruplar yarana bilirlər. Yəni o haqsızlığın, zulmün, e, onlar cennette olan, bir, ölkədə olan zulmasılığı məsciddə görmürlər. Əksinə onu qarşılamaq üçün məscidə gedirlər. Mən belə düşünürəm. Amma necə olur ki, deyək ki, bu adamlar hansısa, yəni belə çıxır ki, bilmirəm, bu, bu müsbət mənada səslənməsin, amma hər halda bu adamlar daha ə, e, cəsurmu deyim, daha ə, e, daha ə, e, daha kəskin addımlar atmağa qabiliyyəti çatan adamlardır da belə çıxır. Yox, Əgər onlar xarak Fəzli xanım, onlar xarakterlə olan insanlardır. Xarakter formalaşır, amma o mən karakterdi e, e, bu, bu, bu cesarette o cesarette savattan ve e, bir hakkın söylemek tarafından yok ve Ahmet Bey'in dediği gibi savaşsızlıktan bir ele gelir. Savaşsızlıktan yaranan radikalizmdi bu. Düzü Her bir e, insanı da öyle keskin karakterin yaranması mümkün değil. Onları neyse yaradır. Ama yine diyelim bu bu təkcə e, belə ki, e, mənəviyyatın yox, məsələ savadsızlığın nəticəsidir. Aha. Rəsul bəy, uyğun söz tapa bilmirəm. Yəni de, bilmirəm cəsarət sözünü nə ilə əvəz eləyim, amma hər halda bu adamların deyək ki, qanunu pozmağa e, meylləri var. Ə, e, belə e, görürük məlumatlardan. Necə olur ki, bax bu meyllər, bu ə, motivasiya başqa ə, haqsız saydıqları məqamlara. Yəqin ki, onlar da ölkədə başqa vətəndaşların üzləşdiyi haqsızlıqlarla üzləşirlər. Necə olur ki, onlara qarşı ə, e, yönəlmir bu ə, e, enerji deyək. Nə bilmirəm hansı sözü. Belə deyək də, əslində cəsarət yox, radikallıq saymaq olar bu məsələni. Aha. Amma din həssas bir məqam olduğundan daha çox ictimai müzakirə tələb elədi ki, Azad Radiosu da bununla bağlı xüsusi bir verişi efirə verir. Bütün ölkələrdə, eləcə də Azərbaycanda da başqa faktlar üzrə cinayətlər olur. Amma tutaq ki, o cinayətin predmeti hər hansı bir icmanın rəhbərinə qarşı yönəlirsə, Hacı Şahinin ətrafında bir neçə min adam onun xütbələrini dinləyir, onun arxasında namaz qırırlar. Bu ictimai müzakirələri genişləndirir. Amma mən yenə o Qamət Süleymanovun və İlham bəyin də dedikləri o fikrə qatılıram ki, bu dünya görüşdə olan insanların radikallığa gətirib çıxarılmasının xarakterdə radikallığın aşılanmasına səbəb maariflənmənin aşağı səviyyədə olmasındır. Din haqqında düşüncələri bəsit səviyyədədir. Birinci, bizim dinimizin ehkamı bir insanın öldürülməsinin bəşəriyyətin öldürülməsinə bərabər tutur. Bəşəri cinayət sayır onu. Hı -hı. Allahın verdiyi canına Allahdan başqa kim sala bilməz can verib. Can, can almaq Allahın hökmü altındadır. İnsanlar niyə can verib can almaq hökmünə Allahın işinə qarışırlar? Bu artıq özün Allaha şərik tutmaq mərtəbəsinə qədər gəlib çıxır. Əstəğfurullah. Allah da o günaha bağışlamaz. Lap tutaq ki, burada cinayət yoxdur. Heç o cinayəti törətmək istəməyiblər. Bunu düşüncəsindən keçirmək artıq o əqidənin zəifliyi deməkdir. Sən də necə oldu ki, o adamların beyinlərinə mi deyək, ruhlarına mı o təkfirçilərin təbliğatı daha çox hakim kəsildi nəinki deyək ki, sizin və yaxud ə, Hacı Şahinin və yaxud Hacı ə, e, Şeyx Qamətin bu necə oldu ki, onların təbliğatı sizinkindən üstün oldu? Yoxsa söhbət təkcə elmdən və təb və söz təbliğatından getmir? <coughs> Düşüncə tərzi insanlarda müxtəlif sürədir hər kəsən öz daxili aləminə görə bir tərəfə yönələ bilir. Bunun ilk başlıca səbəbi e, az marifdən doğur. İkinci məsələ sosial vəziyyətin aşağı olmağı insanları maddi vəziyyətdən tutmaqları, yəni maddi haldan bunları ki, o yoldan çəkindirirlər. Bu da çox az bir qism artıq maddi səviyyədən də çıxıb. Bugün o təkfirçilərə mənsub olan insanlar Suriyada bilmədikləri şeyin naminə ölüb və öldürülürlər. Və durmadan da oradan çağırışlar edirlər və lazım olan məbləğin də ödənməyi barəsində açıq-açıq özləri danışırlar nə qədər maddi vəsait lazımdırsa ödənəcək, istənilən şərait var, internetdə var. Yəni söhbət təkcə söz təbliğatından getmir. Hesab edirsiniz ki, pul da var. Bəli, bəli, bəli, bu çox basit bir şeydir və onlar artıq Bu, bu məsələ haqqında danışanda Axundovun aldanmış Kəbakibi yadıma düşür. Qamət bəy, çox az vaxtımız qalır. Ümid edirik ki, cavab verə biləcəksiniz. Dinləyicidən belə bir e, sual var. Fərqli əqidə sahibinə xəstə demək səmimi möminə yaraşmır və e, bayaqdan başqa bir dinləyici yazır. Bayaqdan təhqir edirsiniz. Vaxt var idi, şiyələri də təhqir edirdiniz. Yadınıza salın, heç nə unudulmur. Belə bir fikirlər var bu fikirlərə sizin təxminən bir dəqiqədən biraz artıq cavab ə, e, cavab vermək haqqınız var. Buyurun. Bilirsiniz, mən xəstə ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci olaraq səfih adlandırdı. O fikirdə insanları. Bu təhqir deyil. Aha. Və ikinci də ruhu xəstə demək, bu təhqir deyil. Bu doğrudan mən ə, e, mən bəzi adamları tanıdığıma görə deyirəm o xəstədir, vəssalam. Bu təhqir deyil. Mən o halını deyirəm. Vəssalam. Aydındır. Şeyələrlə bağlı əvvəllər dediklərinizə istinad vardı. Bilmirəm nə dərəcədə. Şeyələrlə də həmçinin. Mən təhqir eləmirəm. Sadəcə indi ola bilər hansısa sözümdə kimsə nəsə başa düşüb, ancaq mənim mövqeyim aydındır, açıqam mən. Vəssalam. Mən üzr istəyirəm. Biz Buyur. hər şeyə rəğmən bütün müsəlmanları qardaş bilirik. Bu gün mən burada şeylərin adından danışıram və düşünmürəm ki, istənilən fikirlərə qarşı biz reaksiya verək. Hər halda e, böyük şii alimlərindən Ayətullah Sistaninin son fətvasını xatırlatmaq istəyirəm ki, sünnilərə qardaş deməyin, çünki onlar bizim ruhumuz, canımızdır. Onlar bizim özümüzdür. Hər halda müsəlmanların vəhdəti dünyadan qiymətlidir. Bu vəhdədə də çağırışla sözümü bitirirəm bir olmaq lazımdır. Təşəkkür edirik Səməd Ağa Ağalarov, Qanət Süleymanov, Rəsul Mirhəşimli və İlham İsmayılovla biz e, dindarlar dindarlara qarşı bax bu münaqişənin e, görünən və görünməyən tərəflərini müzakirə edirdik. Təşəkkür edirik həm hər birinə iştiraklarına görə. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, münaqişənin subyekti və obyekti başqadır. Polis teatra qarşı. Bizimlə qalın.